nkano mango ni kiganiro gihakajyo n'akanya abarundi bari mu mahanga kugira baterere mu kubaka igihugu cabo cabibarutse muri karadiridimba tukaganira ku bisata byose bigize ubuzima bw'igihugu medani niyo nkuru nkaba ndabahaye ikaze mu kiganiro cy'uno munsi mu buhinga bw'ibyuma ni emetusa mitebutsi uno munsi rero tukaba tuzakuyaga kuyaga n'abarundi bari hanze y'igihugu ibijyanye no kunywanisha imico n'imigenzo y'aho umuntu abaye aho rero tukaza gushimikira kugabura haba udukorwa two mu rugo dufasha umuryango aha abenshi bavuga ko iyo umukenyezi w'umurundikazi ashyitse muri ibyo bihugu byo hanze aca yigenza nk'uwo muri icyo gihugu mu nyifato no mu aho aca anashaka ko bagabura ibikorwa bitandukanye n'umugabo ibikorwa byo ibyo bikorwa atahora amubwira bakiri mu Burundi canke kumure ataramutuma ko ngo amusange mu Burundi aho akaba ari ku mpande zose zibiri tutibagiye kandi n'ikijanye no guta akaranga gafatiye ku rurimi ariko kirundi mbe ni kuki iyo kazi bagiye hanze y'igihugu bahindura imico mu kanya gato mu bijyanye n'ubuzima bw'ingo n'imiryango mbe abagabo bobo ntihagera aho usanga batacitwararika koko umuryango ibituma n'abo bubakanye nabo bahinduka mbeho kogwa iki kugira ababyeyi bafashanye koko mu iterambere ry'ingo n'imiryango hari cyo kugwa kugira akaranga k'uburundi dufatiye ku rurimi kama ikirundi byame bifise ikibanza mu miryango haba mu Burundi canke mu mahanga ngivyo bimwe mu bibazo tuza kugerageza gutorera inyishu muri kino kiganiro aho mutumire ari umutumire adasanzwe numwigisha mu gihugu cy'ubirigi nyene ni Abdul Nzeyimana umurundi akongera nkuko nabishikize aba numwigisha reka rero twongere kubaha ikaze n'akarembo tuza kugaruka ko hagati na hagati reka rero mpe ikaze Abdul Nzeyimana mbere anidondore abariko barakurikirana karadiridimba kuri uno munsi ijambo n'akanya ni rwawe abdul eh, murakoze kumva ijambo medare eh, murakoze nkaba ndamukije mwebwe nyine ndamukije n'abarundi bose bariko barumviriza eh, radiyo isanganiro jewe nitwa abdul nzeyimana nkaba mvuka i bujumbura muri komine buyenzi mbere ni komine nigeze kuronka amahirwe yo kurongora mu myaka iheze ubu nkaba ntuye mu bubirigi hareze imyaka irenga cumi nkaba ndumwigisha mu ishuri ryisumbuye nigisha ibiharuro nkongera nkigisha cigwa ca environnement isa nuko ibangamiwe mugabo nibangamiwe cyane ni kubera yuko novuga ikibazo tugira nyamukuru eh, ni ikibazo cyo kunwanisha imico n'imigenzo yacu n'imico n'imigenzo yaho tugeze nko ngaha mu birigi eh, aho dusanzwe tubaye mhm. eh, na cyane cyane mvuga ibyo byo kunwanisha imico n'imigenzo Eh, ni ibintu haraba ikintu nuvuga eh, eh, sinzi ukuntu mu kirundi nka shoke ni nka mhm. shoke hagati y'imico warutanganwe muteriki mbere na mbere murazi yuko iwacu i ibyo mu rugo kenshi mugerageze mugerageze muhagarare neza mugerageze muhagarare neza kuko tuguma tumva bicikagurika ariko ubu ni sawa ego ni ko mvuga ni eh, eh, aho iwacu i burundi mu migenzo yacu ibikorwa byo mu rugo gusa bitunganywa cyangwa bigarikirwa ahanini n'abakenyezi eh, mugabo ibikorwa ugeze hano ikintu cya mbere ni uko wumenya yuko ngaha atamuntu n'umwe afise ba bakozi bo mu rugo bamwe bita abafasha bo mu rugo eh, kenshi ngaha iwacu eh, babita babuwe cyane aba ah, canke abayaya abo abo ntabahari eh, abo ntabahari ngaha aye ntabahari umuntu umwe wenyine afise kuronka abo bakozi bo mu rugo babiwe ni umwami wenyine ni wabirekuriwe ngaha mu gihugu cy'ububirigi n’umushyikiranganji wa mbere kuko niwe agira kabiri mu gihugu ngaha afise abakozi baza kumufasha ku murango bagataha mm. urumva rero eh, wewe ushyitse ngaha uri umurundi asanzwe Eh, ni ugutegerezwa kumenya yuko icyo kintu atamukozi w'umuhogo ni ukuvuga iki bisigura yuko bya bikorwa byo gukoropa mu nzu medari nga twari dufatiye gace kamwe kajyanye n'ibikorwa byo mu rugo mhm. umugabo aha ngaha mu birigi hariho n'ibintu by'amategeko eh, amategeko agenga abantu ngaha aratandukanye n'amategeko agenga abantu n'uvuga iwacu kuko ngaha umukenyezi arafite ikibanza kigaragara eh, ku bijyanye n'ubuzima bwo mu rugo na cyane cyane mu kudufatiye nko ku by'ubutunzi eh, ubutunzi bw'urugo akarorero mubise nk'abana amufise nk'abana amafaranga bahereza abana ngaha abana barahembwa eh, umwana wese arahembwa hanyuma amafaranga eh, kirazira kikaziririza yuko bayashyira kuri konti y'umugabo iryo ni itegeko riri ngaha amafaranga bategerezwa guca bayashyira kuri konti y'umugore rero nk'ubu nk'akarorero umugabo urashobora kuba uhembwa amafaranga igihumbi n'atatu y'amayero na karori mfashe mugabo kuri ba bana musangiye nk'abana bane rimwe na rimwe hariyo abagore bavuga bati umugabo ntiyegera kuraba ugasanga eh, biratumye haba haba akantu Eh, k'akarigangamuhugu eh, ku ruhande rw'umugabo mugabo kandi ntituvuge gusa kuna abagabo b'abarundi nawe umugabo w'umurundi kenshi kubera ibyo bintu by'imico n'imigenzo kuko urabona uwo kenshi agakoramo kenshi ugasanga bigeze aho bitera ingorane mhm. eh, nuko rero umuntu yovuga yuko igihambaye nuko mhm. ko abantu bogerageza ku mpande zose ari abagore cyangwa abagabo bagatezwa kuraba imigenzo ah, ahantu tugeze imico n'imigenzo yaho hanyuma tukageza kuyinywanisha n'imico n'imigenzo yacu na cyane cyane tudahebye imico n'imigenzo y'iwacu tukaraba byiza biri mu migenzo yo ngaha tukabizana mu migenzo y'iwacu ijya tsitso umufise gini Burundi tumenyere yuko umugabo ari we senaka niwe serugo uh, amumugore nawe nibyo ni inarugo niwe ibyo mu rugo mbe mu kugabura utwo dukorwa kumbure ko dufise imico yatujemwo mushitse hiyo canke abakenyezi n'abagore kuko nino biriho umukenyezi arafise ibikorwa vyiwe umugabo akagira ibikorwa vyiwe kuki uh, mushitse hiyo eh, bya bindi ngaha ari muzinduka mu gatondo nta mu kuko zahari ngongwa yotsa abana eh, jewe ibikoza abana Burundi ntavyo narinzi mugabo ngaha niwe niwe uzinduka ukajana dushe umufise abana bato mukaboza hanyuma mugaca mutegura mubategurira icayi ni wewe n'umugore baziye mufise abana bane par exemple kuboza kubambika ku kubagaburira mu gatondo icyayi kubatunganiriza amakaritable yabo kugira ngo baronke ibyo kuko ngino birirwa ku ishuri bagenda mhm. mu gatondo bakagaruka ku mugoroba mhm. eh, hanyuma kubasohokana kubashikana ku ishuri mubashikanye ku ishuri mugaca musubira wewe umugore swati umugore akaja ku kazi n'umugabo n'akabandanya ku kazi tabandanije ku kazi umwe agasubira mu rugo undi akabandanya ku kazi mhm. mugabo rero bigaca bisaba yuko abo bana bavuye ku ishuri basanga ari ikintu batunganirije cyo gufungura e, hanyuma kujya ku ishuri ino nta tegeko umwana ntashobora kuva ku ishuri amubye atagiye kumutora mwumva ko mutegereza bajyana mugasubira mukagenda kubatora mubatoye mugashikana mu rugo bana baca bakenera ubukeye baca bakenera gusubira kugenda urazi ko abana bunona impuzu gusubira kugenda ba ku ishuri bambaye agahuzu kameze neza ni we umuvyeyi utegezwa kuba wabitunganije mhm. ivyo rero ibyo bintu ubirekeye ubirekeye umugore wenyene n'ukuri biramuta kuwamaza ararengerwa turaho nyene turaho nyene aca hazamo umutima mu turaho nyene Abdul turi aho kumbure uh, nari nagerageje kurondera umurundi aba muri leta zUmwe za amerika ntibirakunda ariko ntibyakunda kumbure none turaza kumusangiza ikiyago ariko turi aho nyine uh, hari abavuga yuko abakenyezi uh, b'abarundikazi mvuze b'abarundikazi kubera nanjye ndi umurundi sinuvuga mm. b'abandi bihugu ntazi neza barundikazi bagenzeho mm. iyo muzabura ya kubaca bigenza bagashaka kuganza abagabo ibyo hariho uburorero buhari ego bamwe bamwe hariho bamwe bamwe babikora kuko urabona ibintu ibintu by'ama novuga ibintu bijyanye n'ubwigenge eh, cyane le liberite eh, cyane kuronka kuronka kuronka pouvoir utari ufise mhm. eh, hariyo abantu kuronka ingufu kuronka ubushobozi utari ufise hariyo abantu babikoresha nabi nk'uwuye nk'akarorero wa mukenyezi azi yuko ngaha e, akingiwe akingiwe cyane kuko ngaha bamaze gushyika ngaha bisaba kurikirana hari abantu bita ba sosiyete hari amasosiyete ngaha yuko twebwe migenzo e, atari umuntu atari umuntu ari atari umuntu yarezwe akagira akagira indero ikomeye aca yibaza yuko bano aba bamufise ku rukundo rwinshi kurusha nkumbure ubwo mugabo yoba amufise ugasanga izampinduka yashanje umuhabumbure yo bikenewe no mu rugo umugore ayizanye n'ingufu nyinshi bigaca bituma haba ingorane eh, hakaba noneho ngaha urazi amategeko arakomeye cyane kenshi usanga abagore ari bo bavuga bavuga bafise ijwi riri eh, rigomba kumera nk'iri hejuru oh, kuko umugabo adugije ijwi kenshi biragorana mugabo ntibushobora kuguma muri bimwe by'uburundi wacu ngaha nawe umugore wari marayika eh, ingorane muragira ingorane hama gato nyabdul gato nyabdul kumbure aho benshi bihora bibagorera ah, ko ibyo bihugu bya buraya nibyo byarateye imbere mugabo hari igihe ucu usanga namwe muje kuramutsa nk'ababyeyi muraje mu karuko gatonya hajya Burundi ubwo nti ntigahora gatirigana gatonya ugasanga umugore agira yibaze ko bakiri hari ugasanga abwiye umugabo ibidashoboka eh, eh. ugaca usanga aha nyine aciye agenda afite irindi shusho ribi ry'abantu bo ngaha ngo ngo ngo ndabibonera no ku babereseri banje ngo bakoporora nabi cyane bon yagomba kuvuga yuko arenze urugero mugabo si bose mugabo si bose hari abarenze urugero n'abandi batarenze urugero n'ukuri eh, ibyo bintu nibaza yuko umuntu yobifatira muri rusange akabiraba neza na cyane cyane nk'iki nari ndavuga cy'ibikorwa byo mu rugo mhm. n'ibindi byinshi n'ibindi byinshi ariko abdul gukora za mhm. devuwari abdul abdul ibyo byo gufasha kumbura abana kuko abana nabo umuryango ni aba bose barabifashanya ariko naguhaye akaruhuti nk'ubu Abdul uraje mu karuhuko ino byogorana kumva canke kwemera canke kwifata kwifata mu nyifato navuze ikintu cyo gukoporora nakibwiwe n'umuzungu kati yo ngaha eh, nkishika yambwiye uwo muzungukazi nakubwiye ibyo yambariye yambwiye ko bakoporora nabi mugabo navuze yuko atari bose n'ukuri hariya abakoporora nabi kandi bagaca barenza urugero n'abakenyezi barashobora kubyivugira abdul jena ahagaze ku karorero gato nakubajije wenyine wambwiye mm. uti ntiyobyubahuka muri ngaha mugabo uti mm. hiyo ukame murabikora hiyo arubahuka nawe mu gihe hamwe yubahuka ahandi ntiyubahuke mwumva hazoba hazoba mixage cyo hazoba kunywanisha koko canke hoba hagati na hagati kumbure wewe kwiyo mico n'imigenzo mwayinywanishe neza mushitse no ngaha kubwira ati Abdul gira iki niki niki ntubone yuko uri wa mugabo w'umurundi ari hejuru zazakura amasahani ibyo bintu nabyo nzosubira gukora mhm. n'umugore ntashobora no kubinsaba kuko ndazi yuko iyo mpejeje gufungura mpaguruka nkatora isahani yanjye nkayijyana muri kwizine hanyuma mhm. eh, nkavayo ndayogeje nkanayipanga aho itegereza kubiri mhm. aho eh, ndumva uko kunyura yuko hariho na fix eh, nako portable zingendanwa irindwi na gatandatu ubusa mirongo inani na gatatu amajana icenda mirongo itatu na gatatu canke itandatu na rimwe ubusa mirongo inani na gatatu amajana icenda mirongo itatu na gatatu turi kumwe n'umutumire Abdul Nzeyimana ari mu Bubirigi umwigisha mu mashuri yisumbuye tukaba turiko turabira hamwe ukugabura udukorwa two mu rugo dufasha umuryango umugore mm, niwe niwe nkingi y'urugo umugore niwe niwe ibyo umugore ashatse y'uko ururimi ruvugwa kandi abana bakaba tumaze kubona uburorero bwinshi nk'abantu bava muri gineya ngaha akarorero n'abantu b'abarabu baravuga indimi zabo mu ngo zabo mugabo izi ndimi z'abazungu izi ndimi twigishamo nka nigisha jewe mhm. eh, kuko dufite abana b'abarabu dufite abana bava mu mihingo yose dufite n'abana b'abazungu Eh, mbere hari ibyo dukorana na kaminuza yitwa ILB hari umugambi dukorana na kaminuza yitwa ILB iringo baba abantu basanzwe eh, abarimu bibihangange mu bintu by'indimi hmm. baraturahimiriza abana yuko babandanya bavuga indimi zabo hmm. indimi kavukire mu miryango yabo mugabo mu barundi kiriyezuma mu mu barundi siko bimeze kenshi usanga abarundi kazi batanguye kuvuga ibifaransa bakavuga no mu rugo bakajyana bakajyanayo igifaransa bakajyanayo nerulande icyongereza ugasanga noneho rwa rurimi eh, turiko turarutakaza nk'abana bavukiye ngaha b'abarundi no kuri n'ingorane n'abana twaje dukuye burundi bavuga ikirundi baragitakaje kuko eh, eh, benshi ntacyo tuvuga mu ngo zacu icyo ni ikibazo kandi ikibazo gikomeye nibaza yuko tuzogera ahantu kuko burya umuntu ataye ururimi aba ataye akaranga kandi gutakaranga eh, n'ibintu bikomeye cyane mu buzima bw'umuntu n'aha ariye tubaye ntibaheza ngo bakubahe babona yuko wewe ah, wageze aho utagishobora kuvugana n'umwana wawe mu rurimi rwawe mhm. eh, ni ikibazo gikomeye cyane nibaza yuko haragahatse haragahatse kandi dupfa dutegerezwa kwikubita agace kugira ngo turabe ukuntu eh, tusubira tugakomeza ururimi rwacu na cyane cyane mu ngo zacu kugira ngo abana bacu eh, bagumane ururimi kavukire abdul hari uwo twayanze muri ibyo bihugu byo iwanyu kumbura cyabwira yuko kare eh, byari binagoye umuntu iyo ngira murazi bivanye na kahise Burundi bwaciyemo. iyo umuntu avuze yuko uri umurundi wasanga umengo ni ikibazo kumure eh, hari benshi bashima kwiyitirira igihugu duhana imbibe hano hafi ya kanyaru ugasanga umuntu aratinya kuvuga koko icyo ari cyo kumure eh, ubu hari icyo bakiri kirahinduka kuko ni kimwe mu cyatuma akaranga k'igihugu cy'uburundi gasubira inyuma je nibaza yuko ico kintu co gutakaza ururimi kita kidahagaze kuri ivyo vyo kuvuga ngo ngo abantu ngo haragize ahantu aho abantu batinya kuvuga uko ari abarundi kuko jewe nkikora ngaho i Burundi naragina natwaragiye mu Rwanda mvuga mu kinyarwanda mugabo narabangiye ni kuvuga yuko eh, ibyo ni ibintu bifatiye ku kuntu mhm. eh, ku kameremere k'umuntu n'ukuntu umuntu aho yakuriye eh, icyo ngomba kuvuga e, ni ndero ababyeyi baba baraguhaye nka jewe iwacu aho nakuriye e, ni uko ntegerezwa kuvuga igiswahili nkakivuga neza hanyuma nkategerezwa kuvuga ikirundi nacyo nkakivuga neza ni uko nuko narezwe nuko nigishijwe n'ababyeyi urumva rero sinshobora gufata ngo kubera yuko ndi mu mahanga cyane duhuye n'abandi bantu batari abarundi ngo bace banjana mu ndimi zabo kandi ibyo wowe ntibimbuza kuvuga n'izindi ndimi neza nguma mvuga igiswahili nkavuga ikirundi neza mugabo wageze igifaransa nacone nkagerageza kukivuga nk'uko abandi bakivuga mugabo naho ntukivugana accent yabo banye neco mhm. nk'akarorero ngaha abafaransa barafite accent yabo abo babirigi bakagira accent yabo nk'ubu wowe uri ngaha mu bubirigi ugereye umufaransa agaca kuvuga nk'umufaransa nibaza yuko ari agahatsi cyangwa yegereye umunyarwanda agaca agomba kuvuga nk'umunyarwanda ibyo byose ni agahatsi mhm. eh, tugerageze kuza eh, turamenya icyo turi mhm. abdul ni igiki none mubona cyokorwa kugira koko akaranga k'uburundi dufatiye ku rurimi kama ikirundi byame bifise ikibanza mu miryango haba no mu burundi cyangwa iyo mu mahanga nga aye nagomba afatire akarorero nk'ivyo nari mvuze eh, nsanzwe ndi umwarimu kandi ishuri nigisha ko turafise ubufasha eh, bwa kaminuza yitwa ELB muri ivyo vy'indimi kugira ngo bafashe abana ici de la diaspora abana baje bava mu bindi bihugu abitaliza lockdown nga mhm. eh, ntibatakaze ntibatakaze indimi kavukire mhm. imwe nzira abantu bariko barakoresha Eh, basaba amakominote bavamo abo bantu eh, ko babandanya bavuga ururimi indi ikavukire mu ngo zawe mhm. ikigira kabiri bagashinga ibyo bita santere kiturere ni abandi benshi ngaha bamaze kuyashinga mu twebwe bw'abarundi umenga ntibirakunda neza eh, nkumbure tuzogishikako santere kiturere ni santere zituma abana baza baragenda kugirirayo ibintu kandi noneho ngaha mushinze santere kitirere barabaha n'amafaranga yo kuyitunganya yo kugira ngo ikore bagashyiraho n'abakozi bakanabahembera mhm. abo bakozi ikibuze e, e, ni uko twebwe tutaritunganya neza kugira ngo dushobore gushyikaho dushyiraho iyo santire kitirere iyo nayo idufasha iki idufasha yuko abana bacu bazoragenda kugirayo ibikorwa bitandukanye hanyuma ibyo bikorwa bikaba mu kirundi e, mu kirundi cy'iwabo bakiga intambuzi z'ikirundi bagakora bagakora bagakorera byinshi bijyanye eh, n'imico n'imigenzo y'igihugu eh, bagiye bavamo bakaraba n'amasinema mu kirundi kuko ngaha eh, twebwe mu barundi sinzi ukuntu tumeze Eh, kimwe biteza imbere imico n'imigenzo yabo hanyuma bakaba bari kubateza imbere osi n'abo bantu nk'abo ba artisite bacu baguma bakora ibintu bijyanye n'amareresi eh, eh, n'ibindi biteza imbere imico n'imigenzo yacu urakoze abdul reka kumbure twumve no muri Holland ukuntu byifashe kuko turafise Placide nawe muri Hollande kumurengera ngo mu no muri Hollande eh, ni ibihugu vyegeranye kandi ni nk'igihugu kimwe gihurike muri Benelux Placide muratwumva aho muri Hollande Eh nabumva meda ndabaramukije Yego turakuramukije Ramutsa Abdul Nzeyimana turi kumwe hano urabona aba badamu uh, mhm. bakumva bakumva ngo umugabo n'umugore ngo iburaya barangana mm. ashitse akabona wa mushahara maze mu burundi wa mushahara aba afite akenshi mm. usanga umugabo ariwe amutunze b'abadamu mm-hmm. kubera kwanga kujya kwiga cakinirande neza mm. abana bino ariwe ku ishuri mm-hmm. nta kwezi na kumwe gushobora guhera Mhm. aro ndiko ndakumva cha ku masonga uti nta kwezi na kumwe ndiko numva mitebusi oya aro turiko turakumva Uh, uh, Abdul muracari kumurongo ego ico ico naco kirimwo ofete ni jewe na nafatiye aho twafatiye ga uh, eh, medare mhm. dutangura iki kiganiro twafatiye ku ku ku kwigabanganywa ry'ibikorwa vyo mu rugo mhm. eh, ni twari twagiye gushimika cyane ku bintu d'ordre économique kuko byone birimo mugabo uvuze ivyo wowe byo kwa kaka ko bakunda ibya kaka cyane nivyo nivyo ngaha aho dutuye aho tuba abazungu twasanze ngaha banyeneho eh, nk'uko abivuze Hollande eh, fata abana babiri bose akabashyira ku ikinga akoresheje n'utundi tuntu bashyiramo abana mhm. mhm. ako karorero yashikirije mwagatahuye kuko urumva ni nicumvikana nimba koko ujana abana muri bisi ni uburyo yavuze n'ama abonema ugasanga mhm. abonema y'abana atwaye muri bisi yawe oro hariho ubundi buryo koko ujyana umwana ku ishuri nimba ari eh, ubwo rukundo rwo rw'umuryango ayo mafaranga yugarutse mu muryango eh, biriko birazana ingorane igituma haba itituka ry'imico n'imigenzo tuba tugahagarara ku nyinshi tuvuga duti ntihabe kunywanisha Eh, imico n'imigenzo ya igihugu cyacu cy'u Burundi niyo n'igihugu cyabakiriye era nimba mutwumva ramutsa Abdul eh, Nzeyimana turi kumwe eh neza emewe tuseme itebutse araza kubandanya agerageza hiyo abdul yego mm, reka rero mwishyure yo kwica ikibazo rero yimpejeje kubabaza eh, ego icyo kibazo inyishu yacu nibaza yuko iri kubiri bwa mbere na mbere hariho hariho eh, kunyanyisha imigenzo yacu n'imigenzo yo ngaha mm-hmm. eh, bituma haba hariyo abantu babyemera n'ingoga na n'ingoga mbwa hari abandi batabyemera usanga bavuga bati ibi iye ntabyo nshaka nk'akarorero ibintu byose bisaba ingufu kuko ngaha aye niko abana b'abahungu n'abakobwa basa n'uko bareze cyo kimwe ku mwana w'umukobwa aho ngaha azi yuko ntafise mu mutwe ngo umugabo niwe azana mu rugo oya mm-hmm. azi yuko we n'umugabo bose bazana mu rugo hanyuma bashikanye mu rugo bagashyira ku meza bagaca bavuga ati bigenda uku n'uku n'uku n'uku mm-hmm. mugabo twebwe iwacu mu migenzo umugabo niwe azana mu rugo kenshi naho umutu bamukorana baca bamuhemba urumva mhm. we agaca abona ati ajya y'umugabo niyo yayandi kwa kundi tubyaye bimeze iwacu ni ukuvuga yuko ariyo duca dusabikanya duca dukoresha mugabo aya aye kuyiwe akemera timidement ati ego mugabo dukoreshe ngaha apana cyane uca wumva yuko kaca kaba gahazi mhm. eh, nagomba kuvuga cyane ibijyanye n'ubutunzi bwo mu ngo kuko sepa aha sinzi kumbure eh, ko wagerageje gutahura duke hama mu gice mushikirije ariko twahagaze cyane cyane ku kugabura udukorwa mu rugo ibizana kenshi ukutumvikana canke ukutamenya kunywanisha imico n'imigenzo y'iki gihugu cy'u Burundi n'igihugu cyabakiriye mu kanya gato mu gice mushikirije kugira duce dusubiza ijambo Abdul Hamaturangize eh kubijanye murakoze cyane kuba mumpaye akanya kugira nganire namwe kuri kino kiganiro mhm. ah, jewe nitwa madamu era uwimana mhm. mba muri leta z'uwe za amerika mm. nkaba ndi umukuru w'igisata kijejwe abakenyezi n'abana b'abarundikazi baba mu mahanga ku isi yose mhm. urumva rero ko icyo kiganiro ari ikintu kindaba cyane na kare yuko nanjye mfise abo tuvugana bafise uruhara muri ibyo uno munsi no gutangura kumbure e, mu bindi biganiro tuzogenda turaba mu bisata bitandukanye e, kumbure ngira muzoro nkaho bakanya mutwigorere muzinduke nka kare gose tuzobigarukako eh. ariko nimugire icyo mushikirije kuri uno munsi kuko akanya umuntu akariko karatujyana Eh, ku bijyanye n'ingorane zikunda kuba mu ngo numvise bavuga yuko ngo usanga hari abagore bakunda ibisayangana uwo mutumire mwatumiye eh, amagambo bigatuma ibintu bigenda nabi nibaza yuko mhm. ako ni akantu kamwe mu bishobora kugira guhindura urugo ariko nk'abakenyezi turi hanze nibaza yuko uwo muco warahavuye Mm-hmm. uti gute mm-hmm. ahubwo uh, igikunze gutera ingorane mu ngo ni uko abashingantahe bamenyereye ko baturonderera ukambara agahuzu bakaguhaye mm-hmm. ukisiga utuvuta ari watuguhaye reka no guteka ugateka ari uko yasumye rero tumaze kugera mu bihugu byo mu mahanga uh, ntabwo navuga ngo zarahinduye imirisho Mhm. ahubwo iterambere ryariyongereye abakenyezi duhindurirwa ingendo duhindurirwa n'amateka mhm. ahahora mbese aho bahora bacinyizwa nabo bashobora kuronka aho bavugira namwe muba mwarabonye iyo apfa rero ni uko bageze hanze nabo barabonye akazi mhm. babonye akazi batangura nabo guterera mu rugo umugabo aca yama ngo ni bya bindi ngo ibintu byose ni by’umugabo umugabo agaca aba akagomba kugera ya mafaranga yiwe akagomba kugera n'amafaranga y'umugabo mm. y'umugore akaba ashaka ngo umugore azogura akantu ari uko akamuhaye kandi nawe yayatangiye amaraso ubwo rero kubera kubera uwo muco bamenyereye mu gihugu ariko twarezwe abakenyezi ni ukuri uwo muco warishe ibintu byinshi muri bino bihugu ariko simvuze yuko hariho n'abakenyezi barenza mm. ugasanga nawe arawufasha agaca avuga ati e erega ubu ni jewe cyangwa n'umugore n'umugabo yagwinjiza ugasanga umugore ashaka kuvuga ati erega ngaha abagore usanga turakomeye eh, natwe turafize agateka hari ababikoresha mu nzira zitari zo mugabo nibaza yuko ah, aho tugereye abashinga ntahe n'abapfasoni dukeneye guhindura ingendo mhm. kugira ngo dushobore guhindura ibintu n'abantu mhm. twebwe rero turafise muri uyu mugwi mu gisata cy'abakenyezi nibaza ko ah, tugiye guhindura ibintu byinshi eh, babwire ahubwo bazana abakenyezi babo n'abandi bose baba bazi kugira ngo binjire muri uru runani rw'abakenyezi ah, icivugo cyacu mukenyezi hindura ingendo kugira ngo uhindure abantu n'ibintu urakoze cyane ndibaza yuko icyo kintu ushobora kuzogitorera umuti urakoze madame era kumbure tuzobarondera ikindi gihe tuvugane kuri ibi ariko mwakoze ku nterano yanyu akanya mbona ko karatujyana tuzobigaruka ko ugiye kuraba ikibazo nyamukuru ni uko abantu batashoboye kunwanisha imico n'imigenzo yabo n'imico n'imigenzo yo ngaha eh, ari ku bagabo no ku bagore mm. eh, ni byiza rero yuko nkumbure nimaronka akaryo mu minsi iri imbere mu bandanye muyagisha abarundi kuri ibi bintu kuko n'ikibazo nabigarutse bibaza yuko bibaza yuko twagino tumerewe neza cyane ejo bazosanga eh, abarundi eh, abana b'abarundi babyino ata ata ata ata ata atakaranga eh, k'abarundi bagifise ata kintu kinini bashoboye kubazera ko kuko barabaye Eh, ubuzima bwabo bwaradurumbanijwe cyane n'izo ngorane zo mu ngo zandurutse ku kudashoboye ku kudashobora purito eh, kunwanisha imico n'imigenzo yacu mhm. n'imico n'imigenzo y'ibihugu byatwakiriye Abdul bigenze neza nkuko nabyemeye tuzoraba ibisata bimwe bimwe kumbure mwese kuri uno munsi mugerageze mubwirana amajambo meza na cyane cyane ku bakundana eh, jewe aho mperereye ndaza kugerageza kubikora Eh, ikindi nacyo ni uko usaba abarundi bose bari bagiye mu mahanga ku mvu zitandukanye ko bogerageza uko bashoboye kose kugira ngo bagumye eh, imico n'imigenzo y'abarundi kuko atari uko eh, ejo tuzohahombera byinshi cyane inzira imwe yo kugunda imico n'imigenzo ni uko tubandanya tubigira undi ururimi kavukire rw'iwacu jewe nongeraho igiswahili kubera yuko eh, mfise eh, mu ndimi kavukire mfise ikirundi nkagira n'igiswahili abari mu abari muri muri muri muri eh, nuvuga muri uwo muce undi muji